Arbaroi gravas por la protecto contra inundoi. La varmigio de la climato prialtigas la dangeron por longdaurai pluvoi cae por superacvo cae inundoi. Centran rolon, ce la protecto contra utio, ludas montai arbaroi per procrastado de la forfluo de la aquo al lavalo pro la climata changio tiu faine agordita sistemo pli cae pli perdas sian equilibron varmego kai stresso pro sechezzo igas arbaro infecti gemai por damaggianta scaraboi, kai por damaggioi pro faligo provento kai bruligio de arbaro la oeble senda maggia arbaro povas ege malfortigi la energion de la pluvo, per la cuneficado efficado de crona tegmento de la arboi, de densa sur grunda vegetado, morta ligno cae sufficia tavolo de humo. La arbara grundo estas tiel malpli en dangero pro erosio. Aquo povas pli facile en grundigi anstatau flui sur la surfazo directe al valo. Malsame profunde radicigiantai arboi en sana mixita arbaro zorgas crome por rapida sed tamen dosita for transporto de la pluv aquo alla plei proxima rivereto. Sur sen arbarae areoi, kiel herbeioi au pasteioi, sur forstae stratoi, au ancau en unu culturoi, tiu protecta effico esta signife reductita. Por compreni, kio ocasas ce pluvo en arbarae grundoi, sciencistoi de la Agricultura Universitato de Vieno faras pluv experimentoin en arbaroi cum diversai amplexoi de surcrescado. Ce unu fructae culturoi, unu arba spezzo trapenetras nur limigitan parton de la grundo. Unu sola arbo forvaporigas crome inter 350 cae 700 litroin da aquo en tago. Tio creas ce fortega pluvo multe date pona spazio en la arbara grundo. La malsamai profundezoi de la radicoi, de la diversae arbospezoi, crome pli altigas tiun de ponan volumenon. En mixitai arbaroi, la aquo estas elciarpata pli profunde, ce pluvoi tiam la grundo estas pli absorbo capabla cae tiui mixitai arbaroi estas ancau pli resistai contrao stormoi au mal supren glitado de grundo pezoi. Trasiai radicoi, la arboi nenur ensucias aquon, sed ili ancau conducas gin alla grundo. Tio funccias ancau ce mortai arboi, mal novae radicoi farigas verae tuboi, ciui prograstas la forfluon de la aquo alla plei proxima rivereto. Se tiui radicoi mancas, tiam la grundo pli rapide forfluigas la aquon. Esploroi de la pacinta iaroi pruvas la protectan efficon de arbaroi, en kiwi regas stabilae circonstansoi. La arbaroi estu laueble mixitai. Multae arbaretoi sur monto pli bone protectas ol granda sen interrompa arbaro.